zilizokuwa zinathibitisha hilo na, na kwamba ahlusunna yeyote atakaposikia mwenzake ahlisunna yuko sehemu fulani basi anatakiwa amtumie salamu na akisikia amekufa takiwa apatwe na uchungu kama amepoteza kana kama amepoteza moja katika viungo vyake kama ilivyonukuliwa kutoka kwa Ayub ibn Abi Tamima assafsiani rahimahllahu ta'ala na athari nyingi ambazo zilizopokelewa zenye kuashiria hayo kama athari ya Sufyan bin Sa'id Thauri Yunus bin Ubayd rahimahumullah matan wasi'a athari ya Abu Bakar ibn Ayyash na nyinginezo katika athari zilizokuwa zikiashiria hilo leo katika darasa letu ta soma kasratul labisin al-yawm lilibasi ahli sunna wa khuturat dhalik wingi wa wale ambao waliovaa vazi la ahli sunna na uhatari wa jambo hilo yani uhatari wa kuvaa vazi hilo kujivisha vazi hilo hali ya kuwa ni kinyume na uhalisia Qala rahimahullah amma al-yawm faqad kathura al-muntasibuna ila sunnah anasema Allah mrehemu ama leo hii yani katika haya masiku yetu tunayoishi wamekithiri watu ambao wanaojinasibisha kwenye sunna wa kathura allabisuna lilibasi ahli sunna pia wamekithiri wale wenye kuvaa vazi la ahli sunna hata lam yaud tamyiza ahli sunnati alhaqiqiyin min ghairihim bil amri sahl alhayy hata lam yaud mpaka ikawa jambo la kumtofautisha jambo la kumtofautisha mtu wa sunna wa uhakika mtofautisha min ghairihim na wasiokuwa hao au na wasiokuwa yeye lam yaud bil amri sahalil hayy halikuhesabika jambo hilo au lam yuad lam yuad halikuhesabika jambo hilo huwa ni katika mambo mepesi eh yanayowezekana leo hii ukitaka kumtafuta wahid min ahli sunna wal jamaa katika jamii zetu hizi unaweza ukapata tabu sababu wamechanganyika ahli sunna ndani ya wasiokuwa ahli sunna na wale wanaojinasibisha na ahli sunna kadhiban wazura wamekuwa ni wengi kwa asilimia nyingi sana zaidi ya asilimia themanini mpaka tisini aa, kuliko sunna wal jamaa sunna hakiki ngama asilimia kumi au kumi na tano ishirini ikiwa ni wengi zaidi lakini katika genge la watu wanaojiita sunna wal jamaa swala haikuhesabika hili kuwa ni jambo jepesi watu wanaotafuta sunna wakiwaashiria wasiokuwa ahli sunna hali ya kuwa sunna wapo lakini kwa ule uchache wao na kwa sababu watu wengi wamevisha wamejivisha vazi lao wale alhaqiqiyin hawajulikani alam yaud eh wa haula alladhina labisu libasa sunna na hawa ambao waliovaa vazi la sunna watadhaharu bitamassuki biha na wakajidhihirisha kwa kushikamana na hiyo sunna sawa eh? lam yafalu dhalika hawakufanya hivyo yani kujinasibisha na hiyo sunna na kuvaa vazi hilo illa liajli alqadaa ala wahdati ahli sunnah wal jamaa wamefanya hivyo kwa ajili ya kumaliza ule umoja wa sunna wal jamaa na leo ukiangalia mathalan hizi jamaati kama vile tablighi tablighi mwanzo walipokuja watu wengi sana walijua kama ni katika al-sunna wal jamaa watu wengi sana bali hata baadhi ya mashaikh katika baadhi ya akwali zao ambazo waliongea kabla hakuwajua watu hustadili na maneno ya sheikhuna Muhammad bin Saleh bin Saimi rahimahullah ta'ala alipokuwa anaelezea matablighi na kusema kwamba wana akhlaqi nzuri na kadha na mtu kutoka nao labda sabihi eh, na hasatan wale tablighi waliopo ndani ya mamlaka la Arabia Saudia hawana zile mtakadati walizokuwa nazo tablighi wa Pakistani na India na mfano haya maneno yake ni ya mwanzo eh, kipindi tablighi wana wanafahamika na hasatan wale waliopata zile eh, yani wale waliopata zile ile misingi yao bila kutembea nao kama kuona kama msingi wao ni kuwalingania watu kuwatoa watu barabarani kuleta msikitini bila kutembea nao na kujua kile ambacho kilichomo kilichomo ndani yake kwa uhakika lakini baadaye mashehe miongoni mwao ni shekhe pia ndio semia leo tahadharisha na kwanza kama ni kundi miongoni mwa kundi la la upotevu kipi kilichowafanya baadhi ya mashehe wazaki ni kwa sababu labisu libasa ahli sunna wal jamaa walivaa vazi la ahli sunna jamaa na wakajinasibisha na ahli sunna wal jamaa hii ndio mfano wake lakini mfano wa leo sururia sururia wazi hawa sururi usururi mara nyingi unapatikana kwa watu wanaoitwa ansar sunna la shaka hamsururia wameingia na baadhi ya jamaat au muassasati kama vile muasasa wa Almuntada Alislami na mfano wake ambao muasasa wa muntada Alislami ni muasasa ambao unatamaliana na baadhi ya duati au mashehe katika katika mataasisi haya ya Kiamsa Sunna ambapo hii muasasa wa wa, wa Muntada Alislami ndio muasasa ambao ulioanzishwa na hawa sururiyun ambao wameanzisha wana makala zao zikitoka kila baada ya mwezi au baada ya wiki zikibebwa hizi makala kutoka huko kuja mpaka katika miji yetu ambao baadaye ikaingia matakadati na manhaji ya kisururi manhaji ya kiikhwani katika misikiti yetu kupitia hawa walinganizi ambao waliokuwa wajinasibisha na haya mataasisi ya kiamsal Sunna na baadaye watu wakaiacha manhaji salafi baadaye watu wakaiacha manhaji salafi na kimsingi na kiuhalisia kabla manhaji haijaenea waliokuwa wakibeba raya tu sunna walikuwa na na raya ya ansaru sunna na wakisema yale ambayo yanasemwa na ahlusunna wal jamaa lakini baadaye ilikuja ikawa wazi jambo lao na mpaka sasa ukaona sururia katika masai yani hawa ansar sunna katika masaili ya ulati umur unawakuta wao yatahawadhuna fi wazi wao baadhi yao wana harakati wakihimiza eh, maandamano kawakuta baadhi yao jambo la uh, masaili za siasa ndani yake wameingia wakigombea hata baadhi yao na baadhi yao wakihimiza watu kufanya hivyo na mfano wake hizi akhlaqi na hizi mtakadati na hizi manahij zinatokana na hii tabia ya kujivisha vazi la ahli sunna wal jamaa hali ya kuwa ndani hakuna hiyo manhaji ndio watu wakuta sasa hivi watu wenye kuwachukia masalafi chuki namba moja ni watu wenye kujinasibisha na nani na ahli sunna na, na, na, na, na ni watu wa ansar sunna ndio namba moja kuwachukia salafi ndio wanahisi kama masalafi ni maadui zao wakati huo huo ukiwauliza unasema sisi ni masalafi sasa kama mna kwa nini mnachukiana nyinyi kwa nyinyi? Watu ambao waliokuja na mustalah mpya kwa ajili ya kunabu eh ku ku ku, ku kuashiria ishara mbaya ya masalaf na kuwaita ni salafu jadid ni ansar sunna hapa kuwapa lakab ya salaf jadid au salafia jadida ikiwa lengo lao ni kuwatusi eh, na kuwachafua watu ni maana manhaji salaf lakini watu waliokuja na kuwapa lakab masalaf kwamba ni jamia ni madafila ni hawa ansaru sunna masufi huko wanatuita sisi masalafi ni mawahabi lakini wanaotuita sisi kama ni jamia ni hawa sururi ha ni hawa sururi ambao hawa sururi ukiwatafuta katika masaili za ashirku billah utakuta naongea kabisa tauhid rububia tauhid uluhia eh uto tofauti yani ukitamka tofauti huko utowapata wanaongea tauhid uluhia wa tauhid ar mpaka tauhid al-asma wa sifat wakifundisha tafuta wakielezea hivyo na kadha lakini katika masaili siasa wamepotea humo sawa lakini katika masail za kimanhaj pia wamepotea humo kwa ukitaka kuwachambua sasa yani kwa mtu wa kawaida awachambue masalafi ni akina nani ansarusuna sururia ansarusuna ambayo ni ikhwani ambao mpaka sasa wameungana huko huko Tanzania sasa huwezi kumtofautisha utakuta eti hapa kuna ikhwani na hapa kuna mtu ambaye anajiita msunna na kataa ikhwani hata kama atakataa ikhwani atakataa mdomoni lakini utakuta anashirikiana naye ima katika wako katika jamaa moja jumuiya moja taasisi moja au hapo katika utendaji wa dawa mmoja na mwelekeo mmoja na hata kama utasimama wewe kumradi mtu ambaye ana manhaji ikhwani wapi utamkuta yeye anasimama na kumtetea na kumdafa na kusema nyinyi ni, ni wakali katika dawa nawafanyia watu tamfiri katika dawa wasanifu watu kuwapa majina mabaya mabaya Uislamu unataka sisi tuwe kitu tuwe kitu kimoja na kwa hakaza lakini wakati huo huo yule ambaye anayemuona yeye katika watu ambao anafaa wasanifu na wasanifu almuhimu ni kwamba sababu ya kukataza wewe kufanya tasnifu ya mwenzake katika itikadi ya katika, katika manhaji ya kiikhwani kwa sababu wao katika manhaji moja na kwa sababu wao wana wana kanuni inayosema nataawanu fi matafaqna alayhi wa yadhur ba'duna ba'dan fi matalaqna fi maana ya kanuni hii ndio inawabeba katika hilo ima wawe kitu kimoja katika wale wanaofikiana na kuipinga manhaji au watatofautiana katika mambo yao wao ya kijumuiya Ha, katika mambo ya katiba zao na mambo mengine watatofautiana lakini watasaidiana na kupeana udhuru katika katika yale ambayo wanatofautiana hadha huwa alladhi yuriduhu almusannif rahimahullah ta'ala hiki ni ambacho anachokusudia musannifu rahimahullah napata sura eh hapo sema ansaru sunna tafsidia haya. Sasa sema ansaru sunna ile ambayo alikuwa manhaji yake manhaji ikhwan manhaji sururi. Ama ukiwa wewe ni katika taasisi hiyo ukijinasibisha na hao jumuiya hata eh taasisi yako kaita Ansar Sunna lakini manhaji yako manhaji salaf la basi. la bik sababu mashaallah Ansaru ni moja katika taasisi miongoni au jumuiya katika majumuiya yaliyoko lakini tunazitaja hizi zilizopo kutokana na manhaji zao na hasatan hata ule muundo wao kwa mfano Ansar Muslim Youth muundo wake ukiuangalia ndani yake kuna mambo tele ambayo yanaukhalifu manhaji miongoni mwao ni kupiga kura miongoni mwao ni kujiandikisha miongoni mwao wanachama miongoni mwao kadha haya yote ambayo ametajwa na ulamauna kwamba ni mambo ambayo yanayopelekea katika hizbia kuchangia usipochangia wewe hautokuwepo katika katika taasisi hiyo haka sasa dini gani na, na, na manhaji gani ambayo itamtaka mtu ili awemo lazima awepo awe ni mwenye kuchangia mchango wa kila mwaka kazi vile chama miongoni mwa chama kama miongoni uh, kama chama miongoni mwa mwa vyama vya siasa miongoni mwa masharti yao ni lazima ili mwanachama hai lazima uwe unachangia kila kila mwaka ile pesa yao ya ya wanachama Allahu musta'an ثم قال رحمه الله تعالى لم يفعل ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم نكوزitenganisha zile safu za ahli sunna wal jamaa wa darbu ba'dihim bi ba'd na kuwagonganisha baadhi yao baadhi ya sunna wal jamaa mpaka wasijue sisi ni akina nani yaani tufuatie akina nani yeye kupeni mfano wa sunna Kigoma kama mara nyingi sana napenda kuongea na wanafunzi wangu na mifano ambayo wanayo hiyo leo sunna ya Kigoma ni masufi na wanaharakati ambao wamechanganyika mamzujatun baina sufia wa hizbiyin harakiyun wazi hakuna aliyekuwa na sunna qadiman wale ambao waliokuwa wanafuata sunna eh ukweli wafuata sunna na katika wale rumuz wa sunna amsalo sheikhuna rahimahullah ta'ala kazema sheikhuna Abdulrazak sheikhuna Safu na wengineo katika vijana ambao walikuwa wachipukia wanapata wapa sasa dini haiwezi kuwa hivyo dini haiwezi kuwa hivyo kwamba inazaliwa leo eh kama kulikuja jili ya sunna kisha kakatika kat kat afu ikapotea afikazaliwa nyingine tu afu hao wengine ukiwauliza miaka yao miaka 60 55 40 eh hao walikuwa wapi? Na ukiuliza nyinyi mlikuwa tulikuwa nyuma ehe Mbona hamkuwemo? Mmefundishwa na nani sunna? Hii manhaji mmeitoa wapi? Mafishe. Kwa tunasema kwamba hawa sunna ndio wale ambao walibadilika. Kwa sababu ukitoka kwenye taasisi moja kwenda taasisi nyingine eh unaruhusiwa lakini kutoka ni manhaji moja kwenda kwenye manhaji nyingine lazima kuwe na nini? Na vigezo lazima kuwe na vigezo kwamba umesoma sunna umedurusu sunna umeielewa sunna sio umekubali sunna umefanyia kazi nasema waambie hawa sunna wa hapa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin leteni <laughs> dalili zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli ikiwa ulisoma kwangu hii sunna sawa halafu leo mimi nimekwambia hiki nilichokusomesha hakikuwa sahihi sahihi ni hiki sinabidi ufuate sababu wanafunzi wangu na wengi katika hao na wanafunzi wa Sheikh na Abdul Razak wengi ambao walikuwa wanajinasibisha naye mimi kabla kawaambia hapana tuna makosa miongoni mwa makosa yetu ni moja mbili tatu usitoke huko na yeye ametaraja na kutanazan kuachia yale ambayo alikuwa akiyashika katika manasib sawa kusema kwamba leo mimi nitakuwa katika manhaji hii kwa hii tuache yule ambaye alibaki manake amehalifu ile manhaji ambayo ilikuwa sahihi sababu wewe ni kipofu na aliyekuwa kushika mkono tayari atakwambia huku kuna shimo ingia katika njia hii ukiingia utasalimika na usipoingia ukapata ile shimo utaangamia hiki ndicho ambacho kinachotokea katika miji yetu tumefahamiana eh kwa baadhi watu wa sunna wale ambao walifuata manhaji salafi na wale ambao walibaki katika taasisi si tunasema kwamba labda atakuwa katika taasisi yako lakini ama almanhaj ama manhaj ile ambayo iliyokuwa ni sahihi fakad akhtata fiha umepotea na umekosea ndani yake wazi qala darbu ba'dhum bi ba'd hatta ta'lu rayat al-bid'ah wanakusudia kupigana kugongana watu wao kwa wao mpaka ije kuinuka ile bendera ya nini ya bid'a na hii ndio akatabia ya ahlul bid'a ahlul bid'a wakati mwingine katika kutaka kueneza ile bid'a zao huingia katika kundi la watu wa haki sababu haki siku zote nzuri wal haqu ya'lu wa la yu'la alayhi haki ni nzuri na iko juu wala haikali juu na kitu kingine kwa watu wa batili huingia katika haki kutaka ukubwa eh kutaka nafasi lakini lengo kuu kabisa kuingia kwao katika basi ni kutaka kuifanya ile haki kuwa basi ha li yaj'alu al-batila haqqan wal haqq madha batila ili wajalie batili kuwa haki na haki kuwa batili hivi malengo yao na hili limefanyika tangu huko nyuma watu walioingia marafidha walioingia kwenye Uislamu wayahudi waliojit kulisha vazi la Uislamu haliakuwa si Uislamu nini ambacho kilicho tokea katika Uislamu kuchafuka historia ya Uislamu damu za Uislamu kumwagika na kisa cha shahada Umar ibn Khattab shahada Uthman radiyallahu ta'ala an wa ardhah Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba tabi'una atba tabi'in mashhura maaluma lada nas watu walioingia katika Uislamu lengo lao haikuwa Uislamu lengo lao ilikuwa ni katika tarehe nasema Abu Lu'lu al-Majusi ameingia katika Uislamu na ahsana Islam ala zahir na usemaji kwa mzuri na kwa karibu katika watu ambao karibu ya Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala an amirul mu'minin lakini alikuja kwa ajili ya kulipiza kisasi cha kina Yazda Ah, ya, ya, ya wakina Yazda Julji au Durji ah, wale viongozi ambao waliokuwa wakitawala kule Fursi ambao waliokuja kuuawa wakati wa khilafa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala kuja kuangalia sababu hana hakuna sababu vipi mwalikuwa anafanya mtu ibada ah, anafanya khairi lakini pia alikuwa karibu na Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala lakini ndio alikuja kumua sababu ni hii kuja kuivuruga dini ya Uislamu na kuja kulipiza kisasi sababu ameweza kudondosha utawala dola ambazo zilikuwa zina historia dola zenye nguvu kwa miaka ile kadhalika Abdullah ibn Saba al-Yahudi na fitna yake ya katlu Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu ukisoma historia unakuta kwamba huyu bwana hajaikuwa muislamu bali alikuwa ni munafiki na asili yake ni Yahudi lakini amekuja kuchomoza katika katika fitna ya nani ya Uthman pale alipoandaa mazingira ya makundi ambayo yaliyokwenda sehemu tofauti tofauti sehemu walikubaliwa sehemu walikataliwa akapata watu ambao walikuja kumsaidia kuja kuthibitisha eh kile ambacho alichokuwa anakikusudia katika wakati ule mpaka akafa Uthman radhiallahu ta'ala anhu akiwa na saumu mwezi Ramadhani akiwa anasoma kitabu Allah subhanahu wa ta'ala haya ndio ambayo yamekuwa yakijiri tangu huko kwa mpaka sasa haya hawezi kukosekana na ili watu wajue sisi lazima tuyasome na hasatan katika ambayo vimeandikwa na wanawashoni wetu Allah awarehemu waliokufa na awahifadhi waliokuwa hai watasudu juyushuha na liwe kubwa jeshi lake walakinnahum yamkuruna yamkurullah lakini hawa watu eh, almuntasibuna wazi almuntasibuna wa alladisuna libasa sunna wanafanya vitimbi na Allah anawafanyia vitimbi wallahu khairul makirin na Allah ndiye mbora wa vitimbi wa mwenye kufanya vitimbi wa sunna mahman dassa bainahum mundassun au mbisu eh ahli sunna mahma dasa vyovyote atakavyojizika indasa bimaana indafana indasa bimaana indafana vyovyote atakavyojizika au ikhtabaa au kujificha naweza kaja kwa maana indafana au ikhtabaa wazi au dakhala khulsa au atakavyoingia kwa kificho yote vile atakavyojizika kujificha mtu baina yao sawa wa mahma tazayya biziyihim makiru na vyovyote atakapo atakavyo uh, jivika atakavyojipamba kwa pambo lao mwenye kitindi mfanya vitimbi fa inna allaha sawfa yahtiku sitrahu hakika allah subhanahu wa ta'ala atafunua ile stara yake ile pazia allah atalifunua sasa eh? wayafdhah amrahu na allah ata fedhehi atalifedhehesha jambo lake fama tara abdun sariratan mja yoyote hata ficha siri illa akhrajaha Allah isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataitoa ile siri ala falatati lisanihi falatati alfaltatun eh ndio jamuhu falatat wa maana alfalta maana ya neno falta huwa al-amru yahduthu min ghairi rawiyatin wahkam ni jambo ambalo linazuka bila mtu kulipanga ni kama ni ulimi unasema tu neno bila wewe kusema mtu anaweza akaa mtu wa bid'a sasa tunasema mtu wa bid'a ni amwasiaga watu wa bid'a eh nini mtu wa bid'a katika baadhi ya eh, vikao vyao au hafla zao wanasema ni watu wa bid'a eh lakini sisi ni watu wa bid'a eh hakutegemea kuthibitisha hilo lakini unajikuta ame tegemea hata mushrik kitu sana mimi mshirikina tena bingwa wa ushirikina hata kama na ushirikina wako unafanya usiku mwanga wa usiku haujawahi kuchelewa hata siku moja kukakucha bado hujarudi akasema mimi mwanga pia pia bingwa katika wanga kama atakapojificha mtu atakuja kutoa yale ambayo aliyojificha katika falatati lisani yale mambo ambayo yanaoteleza katika ulimi wake sawa alhafwatu ghairu almaqsud au unaweza kusema zallati lisani yale makosa yanayotamkwa na ulimi wake bila yeye kusudia wakasamati wajihi na ule mgawanyiko wa nini wa nyuso zake ambapo leo utamkuta mtu anasema ana salafi kesho utamkuta mtu hasa mimi sio salafi yani uso wake umekuwa namna mbili au tatu nne mimi salasi na sawa wewe salaf twende kesho utamkuta yuko na masufi eh utamkuta yuko na nani na masufi katika makongamano yao utamkuta yuko na, na wanaharakati katika makongamano yao utamkuta anaongea mambo ambayo yanapingana kabisa na manhaji asala wala usipate tabu ile inqisamu wajihi utajua tu kwamba huyu mtu sio katika sisi sababu ukiwa salafiyun labuda ni hakuna maaka wajhan wahida lazima uwe na, na, na, na uso mmoja usio na uso usio na uso mbili leo tunakuta na hawa kisha tunakuta na wale leo unawasifu masalafi na kujinasibisha nao kesho unawasema masalafi vibaya unawakosoa masalafi katika katika rududi unawakosoa masalafi katika tasnif kaifa takunu salafi ala hadha alwajh wa kaifa takunu salafi ala hadha ala dhalika alwajh jana ulikuwa hivi kesho unakuwa unakuwa hivi salafiyu labuda ni yakuna maahu waju wahid maqala rahimahullah walikuturati dhalika al-amru alladhi ashartu ilayhi na kutokana na uhatari wa lile jambo ambalo nimeliashiria huwa talabusu kathiri minan nasi bisunna fi hadhihi al-azman wa hum laysu min ahliha nalo ni jambo la watu kujivisha vazi la sunna katika zama hizi hali ya kuwa wao si katika watu wa sunna wa utafashi tafashi hadha al-amr na ukali na ukubwa wa kuenea jambo hili ni jambo hili limeenea sana Sambaje ukiwakuta watu watano katika watu ili kunajinasibisha na ahlus sunna wal jamaa unaweza kukuta wawili au watatu wamejinasibisha lakini si katika hao jambo hili limeenea mno hasema wa khawfi an yandarisa madhhabu ahli sunnati wal jamaa na hofu yangu yani muallifu wa kitabu hicho na hofu yangu ya kuisha kabisa hii madhhabi ya ahli sunna wal jamaa ala aidi unasi kupitia mikono ya watu ambao yatasamauna bihadha alism ambao wanajiita kwa majina kwa jina hili ya jina la sunna wal jamaa walaisu min musammahu ala nasibi hali ya kuwa hawana nafasi katika hili jina hawana nafasi kabisa hawastahili kabisa wao kuitwa ahli sunna wal jamaa fa inna nadhkuru ba'd al masail shekha anasema haika sisi tutataja baadhi ya masuala eh wa al-qadaya na baadhi ya kadhia mambo allati kasura tarhuha fi hadha zaman ambayo yamekuwa kasura yamekuwa mara nyingi sana tarhuha ku, kuonekana kuletwa e, ardhuha tarhuha maana ardhuha ya huletwa sana mbele za watu sawa katika zama hizi wa bismi ahli sunnati wal jamaa masala hayo yanapoletwa katika yanapoletwa mbele za watu hupewa kwa jina la ahli sunna wal jamaa kwa masala masala haya ni katika itikadi ya sunna wal jamaa wa hadha tarh al ghalib al kathir laysa alayhi atharatun min ilm hasema na ardhi hii kuletwa huku kwa masala hizi mara nyingi eh al ghalib al kathir mara nyingi laysa alayhi atharatun min ilm hayana mabaki yoyote ya ilmu ni maneno sarsar bas kalam fadhi ma fi faida hayana faida maneno haya ليس ليس له أثار أي بقية من علم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى واضح na wala mambo hayo na maneno hayo si katika madhehebu ya salafu salih Allah awahurumie qala Allah ta'ala ituni bikitabi min qabli hadha au atharati min ilmi ay alama أو أثارة من علم أي علامة بمعنى هذا الطرح الغالب الكثير ليس عليه أثارة من علم أي بقية من علم أو علامة من علم لماذا نتوستكونا علامة أو مباكي نيني يعلم دانياكي حقونا علم وقلت ما هزبي السجوتي هو مجيه كلام كثير لكن ما ينال هذا علم تنهوانا تمسي ماجي ما هزبي وتي ولا سيمي أنا حركاتي وتي ما شيخ akisimama tu huyu akisema akiweza kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi hapo hapo anaendelea na watu wanamsikiliza atakachokisema ndio hicho hicho wanatoka nacho watu wasema na wa inma huwa iftiatun ala manhaji salafi sawa hayo yanakuwa ni ni ule ulazimishaji tu wa nini wa rai FTA maanaho استبداد بالرأي وانفراد به واضح استبداد بالرأي inakuwa ni ulazimishaji tu wa rai mtu hana elimu hakusoma kani nilivyowaambia eh hizbiyuna huna fi Kigoma ma indahum ilm wama wala antasibuna ila madha ila ilm wala yusu bitulabi ilm sasa hivi wametafuta baadhi ya vijana sawa wale vijana ambao walibaki mtaani asili ya wale vijana hawakuwa maduati walikuwa watafuta tonge tu mtaani akiwa shughuli yake anafanya akipata dili fulani anafanya lakini amesoma tidai ha? au amesoma mutawasit katika wale ambao wasiokuwa na akhlaq kama ila dhalika hawa kwa sababu walikuwa mtaani anatafuta maisha maana yake ni kwamba watakuwa ni ummal khudam wa hawa majahili ambao hawana wajuaji tumeelewa ne eh? mahizbi ndivyo walivyo weka hapa sema sasa siwezi kutoa hutuba sasa unaweza ukatoa lakini mada ya leo lazima ongelee gazeti lazima ongelee taarifa CNN lazima ongelee BBC lazima ongelee Deutsche Welle kumetokea moja mbili tatu kumetokea kadhaa kadhaa au mseme fulani na mseme fulani au sema kitu fulani sema manhaji salafi waseme wale ni watu kadha na watu kadha kwa sababu mtu yule anahitaji chochote anasimama ataporonga poronga tu pale atasoma aya anajua yeye atasoma hadithi anajua yeye na kujinasibisha na munasaba ambao si sahihi kisha mambo yatakuwa yanakwenda katika sura kama hii na hili jambo ambalo wala halina halistaajabishwa sababu tangu huko nyuma walikuwepo watu wa design hiyo wazi naam وخداع نسمى افتئات على منهج السلف الصالح وتلبيس وخداع وخداع نسمى استبداء افتئات استبداد بالرأي وانفراد به na kule kupwekeka na hiyo rai yako kwa mtu anapwekeka na rai yake hata kama haina haina salaf anapokea na ile rai basi ana kuli hali watu wataisikiliza watakufuata watafuata watakawaacha kufuata hatari. watalbisu na talbisi kuwachanganyia watu mambo ya haki kuwa batil na batil kuwa haki wa khida'u na uongo ah, hizi ndio sifa za za nani za hizbiyun imma linusrati hizbi min alahzabi imma kwa ajili ya kunusuru kundi miongoni mwa makundi allati intashara fi hadha zaman bismi alislam ambayo imeenea katika zama hizi kwa jina la nini la Uislamu wazi au limujarradi hawa au kama sio kunusuru moja katika katika makundi yake basi atakuwa anasema hayo kwa nini kwa mujarradi hawa kwa sababu kuna mwingine katika na wengine katika mahizbi hawajinasibishi na makundi fulani fulani ni hizbi lakini hana kundi isipokuwa yeye kinachomfanya awe katika hizbi ni ma, ma, matamanio ni matamanio kundi ambalo lililokuwa linaendana matamanio yake ataungana nalo na kesho likipingana matamanio yake atalipiga radi atahamia kwenye kwenye kundi lingine <clears throat> au nahwa dhalika min al-umuri al au mfano hayo katika mambo makubwa kisha shekha akasema waqulu لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا ndio kazi yetu na sisi watu wanapokuwa wanajificha katika sunna tunawabainisha pamoja na kama hawapendi ukiwataja kwa majina kesho tutawakuta wako polisi mahakamani hawapendi lakini hii dini tajitahidi tusiwataje kwa majina kuwaainisha eh lakini kuwataja bila umum tutataja wazi hata siku nyingine kwamba ikitokea kwamba lazima ataje kwa ajili ya Allah basi nitakuwa kuwataja siku hiyo itakuwa ni ibada lazima ibada hiyo watu wathibitishe قال سمع الشيخ لما كان هذا الطرح هذا العرض ها لمثل هذه المسائل مسائل ilipokuwa uto, uletwaji wa masala hizi za kihizbia tabia hizi za kihizbia zimekuwa nyingi tena zinakuja bismi ahli sunnati wal jamaa zaja kwa jina la ahli sunna wal jamaa wa huwa ba'idun an hadha al masai an hadha al musamma mtu anakuwa anajisifu kwamba ni ahli sunna wal jamaa na akijinasibisha na manhaji hiyo hali ya kuwa yeye yuko mbali na jina hili wajaba tambihu mastata'a al insanu ila dhalika sabila wajaba tambih ikawa ni wajibu kutanabahisha watu kwa vyovyote yani mtu kutanabahisha jambo hili ikawa ni wajibu kwake yeye kwa njia yote ambayo atakayoweza hasa wallahi qultu qultu qabla qalil kwa njia yote kwamba lazima atanabahishe watu kwa mfano ahyana yahitaji ila tahdhir muayyan الرجل فلاني فلان بن فلان بن فلان فهو من أهل البدع fahadharuhu fahadharuhu tahadharini naye kwa sababu ni katika watu wa bid'a msidanganyike naye laisa min ahli sunna laisa min salafiyin ikiwa inahitajika ina, ina wakati huo kumtaja mtu mtaje kwa ajili ya Allah kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwani kwa nini Allah alimtaja ibilisi sasa sababu kwa watu na ibilisi ili watu wamuone ibilisi ni mbaya atawapotosha pamoja na kwamba ibilisi haonekani wala hatujui iblisi akaa mtaa gani lakini kila mmoja wetu alipojua tu kwamba iblisi chooni anakuwemo akawa ni wa kwanza kumumlani Allah eh, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na shari za iblisi aliyoko chooni ukitaka kuingia chooni nasemaje a'udhu billahi al khubuthi wal khaba'ith kwa nini unasema hivyo kwa sababu tayari kuna nususi zinasema kwamba ibilisi chooni yupo kwa haka unapotaka kula kuna nafsi inasema usipo, usipo mlani sheitani atakula pamoja na wewe kabla ya kula unatakiwa useme bismillahi arrahman arrahim bismillah kisha uanze uanze kula kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ibilisi yule hataweza kushirikiana nawe katika nini katika chakula wa ila dhalika na mengineyo katika mambo ambayo yanahitajia hautomuogopa ibilisi hata siku moja pale ambapo ulipoambiwa kumlaani ili uweze kufanya kitendo kitendo fulani <clears throat> shakasema ونحن في هذه العجالة ونحن في هذه العجالة na sisi katika wakati huu wa haraka haraka wazi alujala huwa ma yuajjal min shay'in ma yuajjal min shay'in sawa kana taamu au ghairi ni kile ambacho kinachofanywa kwa haraka haraka sawa anasema nahnu fi hadhi alujala ni hichi kipindi chetu cha haraka bila kuchelewesha eh, na bila kusubirisha نذكر بعض هذه المسائل tutataja baadhi ya هيا haya فيها بدلونا bidalwina wanudli fiha bidalwina na adalu maana yake ni chombo eh? na idlau adla yudli bimaana arsala mfano kusema katika lugha ya Kiarabu arsala adalwa fil bi'ri liyamlaaha mtu ametupa ndoo ndani ya kisima iliyokumbwa iliyofungwa na kamba ili ajaze maji yaliyo ndani ya kisima ili ayatoe wazi hai arsalaha wa hadaraha sasa kilichokusudiwa hapo wa nudli bidalwina ai wanahtaju bihujajina wazi wanahtaju bihujajina sisi au bihujjatina sisi tuta toa hujja katika hili jambo letu la tasnif na tabiin tawdih baadhi ya manahiji za watu kama mtu ni ikhwani tutasema hadha ikhwani kama mtu ni sururi tutasema hadha sururi kama mtu ni hizbi tutasema hadha hizbi kama ni mtu ni ash'ari tutasema hadha ash'ari tablighi tutasema tablighi mu'tazili tutasema mu'tazili jahmi tutasema jahmi qadari khariji wama ila dhalik lakini tutatoa hoja zetu wanudi fiha bidalwina wa nithbituha wazi na tutazithibitisha hizo hoja zetu na tutazithibitisha hizo hoja zetu لعل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص وان الله سبحانه وتعالى كترزقكم sisi na nyinyi ikhlas na hili ni jambo muhimu sana katika masala ya rudud katika masala ya tasnif unapotaka kufanya raddi fulani kwa kumbanisha mtu tukana na munkarati zake na dhalalati zake lazim takun mukhlisa kumomba Allah subhanahu wa ta'ala isafishe isafishe roho yako na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala au tamkishe ulimi wako katika mambo yaliyokuwa sawa sawa usimseme mtu kwa ajili ya kutaka kumshusha chini ukamsingizia ukamsemea vibaya ili watu wamuone mbaya hali yako hivyo katika haki la shaka kwamba jambo hili lita litakurejea hivi ndivyo ambavyo alivyosema mtume sallallahu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa ila raja ilayhi au kama qala alayhi salatu wassalam katika takfir muayyan mtu akisema wewe ni kafiri hali ya kuwa hajawa katika ile marhala ya ukafiri hata kama ni fasik kisha ni kafiri basi lile jambo lile neno halitorudi litakuwa linazunguka baina yako wewe uliyosema na yule ambaye uliyomwashiria ikiwa kama ulivyosema خلاص kwa sababu ni kafiri kabla ya wewe kusema hata usingesema hiyo ndio hukumu yake inda Allah subhanahu wa ta'ala wa illa na kama si hivyo basi raja ile neno lile linarujia kwako wewe ambaye uliye uliyesema kama al-kufru yarji'u ilayki ule ukafiri unarejea kwako tumefahamiana eh hiyo na kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas kama alivyomuomba muallif kuru Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku ikhlas wakati al-adhan bali tunatoa dakika 40 na dakika 30 adhan eh wa tahqiq mutabati rasuli sallallahu na kuhakikisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam vizuri wa tawfiq manhaji salafi salih na kuhakikisha kuifuata manhaji as-salaf as-salih naam qala rahimahullah ta'ala fa min hadhihi al-masail masalatu at-tasnif katika masala ambazo tutakusudia kuzieleza sema alif rahimahullah ni masala ya tasnif sawa masala ya tasnif huwa nisbatu al-mubtadi ila bid'atihi wa nisbatu al-'asi ila ma'siyatihi ndio tasnif kumnasibisha mtu wa bid'a kwenye bid'a yake wahid idha kana manhajuhu ash'ari naqulu anta ash'ari ah idha kana manhajuhu mu'tazili naqulu anta mu'tazili tablighi anta tablighi ha ikhwani anta ikhwani kama ila dhalik kwamba kitabu hiki hadha kitabu inaeleka wal kitabu rabi fi hadhi silsilati nafi'a سلسلة محاضرات المنهجية يا شيخ أبو طبيب يبارك نيني هذه محاضرات منهجية كذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هي كن كتاب شسيت في ست محاضرات منهجية كان مثلا بامي بينيشا ambao hii mara nyingi wanapatikana sana ndani yake makosa khawarij ha al-masar al-hukm bighairi ma anzal Allah Uh, wa mas'alatu al kufr inma yakunu bitakdhibi au yakunu bitakdhibi wa ghairihi ha kwamba je ukafiri unakuwa ukadhibisha au kukadhibisha na mengineyo hii pia ni moja katika masail wa al ahzab wa tahazzubi al ahzab masala ya makundi na mtu kuwa hisbi kujiingiza katika hayo makundi ndio masail ambazo shekhe alikusudia kueleza inshallah tutaishia hapa ili biidhnillah darasa atakalokuja tuanze tasnifu nas hakun am batil tasnifu nas hakun am batil naktafi bihadha Allah a'lam wa sallallahu sallam baraka bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah